بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهل بيبد الله جل شانه يدنس مسلوات السلام نبسلنا الله وقسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزيشن الله تبارك وتعالى وفيك ويبيرو يتا بويتس الله جل شانه استنسكم بقبيازن شنمو يتمرتي وسنكو براوي مسلماني Allah te wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će, draga braćo, umrijeti samo kao pravi muslimani. Mi ćemo večeras uz Allahu te wa ta'ala pomoć i njegovu dozvolu nastaviti da govorimo o imanskim šartovima, o temi sa kojom smo počeli već ima nekoliko mjeseci, gdje govorimo o značenju imanskih šartova. Šta znači kada kažemo da vjerujemo Allaha? Šta znači kada kažemo da vjerujemo u Allahove meleke, u Allahove knjige, u Allahove poslanike i tako dalje? Ono do čega smo došli jeste govor o sudnjem danu. Jer kao što znate da jedan, odnosno peti od imanskih šartova jeste vjerovanje u abil jeumil ahir. I vjerovanje, pomakite se ovdje, nema, pa kad dolazi neko, i vjerovanju u sudnji dan. I večeras ćemo početi samo da govorimo o ovoj tematici, a nadam se da će nam trebati najmanje jedno 5-6 predavanja u buduće e, da koliko toliko progovorimo o ovoj temi. Jer vi znate da vjerovanju sudnji dan podrazumijeva nekoliko stvari. Prije svega podrazumijeva stanja kroz koja čovjek prolazi odma kada mu dođe melek smrti. Znači kada čovjeku dođe melek smrti i kada mu uzme dušu, odnosno kada počinje da mu uzima dušu i kada čovjek prvi put vidi ahiret, kada se prvi put suoči sa ahiretom, taj tre, od tog trenutka pa sve do ulaska stanovnika džennata u džennat i stanovnika džahnama u džahnam se zove vjerovanju sudnji dan. Jer znamo također Znači, kao što imamo život na dunjaluku i život na ahiretu, u smislu sudnji dan i džennet i džahnem, da također imamo nešto treće. A to je nešto što se zove život u berzahu ili život u kaburu. Jer znate da čovjek kada umre, odnosno kada dođe melek i kada mu uzme dušu, melek ili meleki, kao što ćemo vidjeti, jedan ili više njih, kada uzme čovjekovu dušu, I neka duša će, kao što vam je poznato, ići do prvog neba. Neka će ići do sedmog neba. Poslije toga, duša se vraća u kabur. Duša se vraća u kabur, vraća se u tijelo. I tada počinje život koji se zove kaburski život. Gdje i tijelo i duša ili uživaju ili pati. I to je također nešto što se zove šta? Što podrazumijeva vjerovanje u sudnji, podrazumijeva vjerovanje u sudnji dan. I zato vam kažem da će nam biti potrebno više predavanja, da o tome kažemo i naravno da o tome govorimo, međutim da to ostavi traga na naše srce i da ostavi traga na naš iman, na naše vjerovanje, na naša djela. Jer ono što je razlika između muslimana i nemuslimana, što musliman vjeruje najdan. I zna da će se Allahu tebara ta'ala vrati, da će pred Allahu subhanahu wa ta'ala polagati račun i zato vodi račun o svojim djelima. Pa sam ja, draga braćo, zato mislio večeras da nešto kažem uopšte. Da počnemo sa jednim laganim uvodom. Da počnemo govoriti nešto uopšte o smrti. O poimanju smrti. Šta to znači smrt? Odnosno, šta znači smrt za svakog od nas? Znači, šta znači smrt za muslimana? Bio musliman mlad ili bio star? Jer ćemo vidjeti da nam u Allahu i tabaraka wa ta'ala knjizi u Kur'anu se na više mjesta spominje smrt. Odnosno, da čovjek razmišlja o smrti i da se priprema za taj trenutak. Kao što je u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam došlo također, se traži od čovjeka da razmišlja o smrti. Ne samo da razmišlja o smrti, nego poslanika alaihi salatu wa sallam je preporučio da se čovjek mnogo, mnogo sjeća, da se mnogo e, sjeća čega, da se sjeća smrti, kao što ćemo vidjeti iz hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, odmah na početku da kažemo, odnosno da ukažemo jednu stvar. A to je da se ljudi kada je u pitanju sjećanje na smrt dijele na nekoliko vrsti. Da se dijeli, da ima nekoliko vrsti ljudi kada je u pitanju sjećanje na smrt. Prva vrsta su ljudi koji su daleko od Allah, tabarak u ta'ala. I koji, e, još se pomakte vam Allah sam radio, znači da može podođe da ne sjedi tamo na betonu. Znači prvo su ljudi, draga braćo, koji su daleko od Allaha tebara kvota'ala. Koji su daleko od vjere. Koji su daleko od dobrih dijela. Znači ljudi koji su se odali griješenju. Ti ljudi naravno skoro nikako da, ne, da razmišljaju o smrti. Ne samo da ne razmišljaju, nego ne žele da razmišljaju. Ako se sjete smrti, znači što prije žele da zaborave na to odnosno trude se da što mišlje, što manje razmišljaju o smrti, jer to šta? To kvari njegov čeif. Je normalno čovjek koji se odo ovo svjetskim uživanjima. Znači, on zna da će doći smrti da će mu to prekinuti. I zato je za njega smrt nešto što je gorko. Naravno, i za vjernika je, ali u jednu ruku smrt gorka. Dok s druge strane mu nije gorka. Zato što za njega tek sa smrću počinje vječnost. I tek onda počinju uživanje za onoga koje je činio dobra, dobra djela. I zato prva vrsta ljudi, ljudi koji su daleko od Allahove tebarki od milosti. Znači ljudi koji ama baš nikako ne razmišljaju o smrti. Ako slučajno im dođe smrt na pamet, gledaju što prije da to zaboravi. Druga vrsta ljudi su ljudi koji su malo bolji od njih. Na primjer čovjek kada se pokaja Allahu tebarki od odnosno želi da se pokaja Allahu te tebarki od primjer čovjek musliman uradio neki grijeh i razumio je, skonto je da je to veliki grijeh. Kako će se okanuti toga? Počeo će da razmišlja više o smrti. Međutim, on nije da se uvijek sjeća smrti, nego da tako kažemo kada je u potrebi da se sjeti smrti, sjeti se smrti. Znači vidi, jer pazite ovo, musliman osjeti kada je upo u grijeh, da je upo u grijeh. I muminska duša ne može dozvoliti da čovjek ustrajava u grijehu. I zato će onda čovjek se sjećati smrti. Međutim, kada mu prođe Tako da kažemo, ta situacija u kojoj se nalazi, poslije toga će zaboraviti sjećanje na smrti. I treća kategorija jesu, draga braća, oni koji su uvijek sjećaju smrti. To jeste, uvijek se trude, trude se i bore se sa sobom da se što više sjećaju smrti. Zašto? Zato što je smrt istina. Zato što je to suština ovog života. Zato što nas je Allah tabarak wa ta'ala dao na ovaj dunjaluk radi čega? Radi, da obožavamo samo njega. Da činimo dobra djela i da se klonimo grija. I onaj koji se sjeća svaki dan, koji se sjeća smrti, neće se tek tako lahko upustiti u nešto u čemu je Allahova tabarak wa ta'ala srđba. I zato se traži od muslimana, bio, još jednom ponavljam, bio mlad, bio star, bio mlad, bio star, da se što više sjeća smrti. I zato je došlo, i zato je došlo na jeziku Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Hadis koji je zabilježio Imam Tirmizi u svom Sunanu od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam govorio ekthiru zikra hadhi min ladhati. Mnogo se sjećajte onoga koji ruši sva uživanja, to jest smrti. Poslanik alejhi salatu vesselam je smrt u ovom hadisu nazvao hadim al-ladhat, ona koji ruši ili ono što ruši sa čovjekova uživanja. I zato pogledajte, znači kako ljudi se odaju uživanjima, ovome ili onome, i dođe smrt i prekine im ta uživanje. I zato Allah poslanik alaihi salatu wasalam ovdje naziva hadimu lezzat. Međutim, kaže nam, obraća se nama, obraća se svakom pojedincu od nas, ekfiru zikra, mnogo se sjećajte, mnogo se sjećajte smrti. I zato je došlo u govoru salafa da su govorili, na primjer, da su razumijevali ove, ovaj hadis i slične imu na takav način, da su na primjer govorili, da svaki put kada čovjek legne i kada se pokrije, neka se sjeti kako će biti zamotan u čefine. Znači svaka, svaka noć, svaki put kada legneš, sjeti se smrti. I znaj da sutrašnji dan koji imaš, da ti je to poklon od Allaha te wa ta'ala. Da ti je to poklon da radiš dobra djela. Da se pokaješ Allahu tabarak wa ta'ala. Da očistiš onu prljavštinu koju imaš na sebi. Jer vjernik, mumin, je svjestan svog grijeha i svjestan je da je to nešto što prlja njegov iman. I isto kao što čovjeku, znači kada čovjek ima neku prljavstvo na sebi i smeta, tako isto i vjerniku smeta neki grih na kojem ustrajava. Međutim, ponekad ili nema hrabrosti, ili je zaokupljen, ili ovo, da to očisti. Međutim, moramo da budemo svjesni da moramo očistiti sebe od, od prljavština koje se nalaze, koje se nalaze na nama. Ima Bezar je u svom ustadu zabilježio Denes ibn Malika radijallahu tala anhu, da jedne prilike kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam bio spomenut čovjek. Pa su njegovi drugovi ga pohvalili. Ethnevo alaihi. Spomenuli ga po dobro. Ono u smislu, on je u džennetu ako boda. Pa Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ju pitao kejfe sahibukum kejfe kane zikru sahibikum lil mauti. Kako se je vaš prijatelj sjeću o smrti? Ili se mnogo sjeću o smrti? Ili se nije mnogo sjeću o smrti? Kažu, nije mnogo spomenuo smrti kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem fa inna sahibakum leysa hunak kaže vaš prijatelj nije tamo vaš prijatelj nije tamo to jest gdje vi mislite da on ako se puno nije sjećao smrti ne može da bude tamo u hadisku je zabilježio ibn Mađu u svom sunanu od ibn Omara radijallahu ta'ala anhu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitan koji je najpametniji čovjek odnosno koji su ljudi najpametniji Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, najpametniji su oni koji se najviše sjećaju smrti i koji se najviše za smrt pripremaju. Obratite pažnju dobro na ovaj hadis. Oni koji se najviše sjećaju smrti i koji se najviše za smrt pripremaju. Znači, to je Allah poslanik alihi salatu wasalam, Muhammed sallallahu alihi wasalam, koji je poslanik od Allaha tabaraka wa ta'ala, nam dao definiciju najpametnijeg čovjeka. Zašto vam kažem dobro zapamtite ovaj hadis? Zato što mi često čujemo i slušamo e, imamo priliku da kažemo i nekada kaže na primjer kažemo joj kako je taj čovjek pametan on je stvarno pametan on je stvarno inteligentan u smislu ne u smislu jel dobar džak ili <clears throat> nego u smislu kako se ponaša u životu pa kažemo on je pametan dobro misli na sebe pametan je pa je dobro zaradio pametan je pa je ovo pametan je pa je ovo ne poslanik alihi salatu selam kaže da je pametan onaj koji razmišlja koji se najviše sjeća smrti zašto onaj koji se mnogo sjeća smrti On neće otići u haram. On neće uzeti nečiji hak. Da uzmeš nečije pravo. Neće. Onaj koji se sjeća smrti, neće svog brata ugibetit. Onaj koji se svaki dan sjeća smrti, neće pronositi tuž, tuž, tu, tuđe riječ. Onaj koji radi ovo, neće. Znači, takav čovjek živi ko gospodina Dunjaluku. Znači, ne uzma ničije pravo. Ono što zaradi, zaradi na halal način. Nikoga ne gibeti, nikoga ovo. Vodi računa o sebi, o svojim dijelima, da poveća svoj dijel. Znači, to je inteligencija. To je način kako da živiš. Jer pametan onaj za koje kažemo, na primjer, joj, kako je pametan on, znači vidi kako se je dobro sašao, međutim, uzao možda i hakova i hakova i prava i prava ljudi dok je došao do toga. Međutim, šta ćemo se desiti onda na sunnjem danu? Šta ćemo se desiti na dunjaluku? I zato pogledajte, draga braću. Znači, Allahova tabaraka wa ta'ala kazna. Ljude stiže. Međutim, mi ne znamo Kada? I niko ne zna kada će ga Allahu tebarak wa ta'ala kazna stići. Međutim, Allah tebarak wa ta'ala kaže min hajithu la jaš'urun. Doće im kazna odakle se i ne nadaju. Pa tako i narodi i civilizacije bivaju uništeni odakle se ne nadaju da će biti uništeni. I na dan kada se ne nadaju da će biti uništeni. Tako i svoj pojedinac. Tako i svoj presjednici i obični ljudi. I zato pogledajte, pogledajte primjera ovih dana što se je dešavalo u arapskim zemljama znači primjera sa tim diktatorima. Na primjer uzmite od prvog koji je sišao Ali Azen al-Abidina, predsjednika Tunisa. Znači taj čovjek koji je toliko tako raskošno živio, koji je toliko imao, znači pogledajte te sramote, znači da je pobjegao od svog naroda tako što je ušao avion, avion izaš, avion uzletio i nekoliko zemalja ovo što nije tijelo da ga primi. Znači pogledajte to poniženja. Pogledajte poniženje za predsjednika Egipta. Pre nekoliko dana dolazi vijest da mu, da, da mu je sin pokušao da se ubije. A prije nekoliko dana se govorilo da će go naslijeti da bude, da bude presnik. Džamal Mubarak, sin od, od, od Hosne Mubarak. Mi nekolike sedmice ta isti očekivani presnik pokuša da se ubije. Zašto? Zato što mu Allah Đelšanu da to što mu da. Znači, isto tako ova Gaddafi kažu, ne znam da li ste slušali tu vijest, znači, e, izračunalo se, izračunali su neke e, organizacije, odnosno neki, neke strane su izračunale bogatstvo Gaddafija. I kažu da samo njegovo bogatstvo je toliko da svi Arapi na Dunjaluku od njegovih para mogu da žive od 3 do 4 godine. Znači Arapi svi zemalja, kad ništa ne bi radili, kada bi samo jeli, znači ono što ima Gaddafi mogu da jedu 3 ili 4 godine da žive bez ikakvih, bez ikakvih. Međutim, pogledajte sramote. Koliko je ljudi koji je poželilo da živi ko što živi ovaj presnik ili ovaj presnik? ko što Allah tebareke ve taala kaže u suri Al-Qasas kada govori o Musa o, o faraon i kada govori o njegovom ministru Karun pa kaže kada su ljudi govor izašli i rekli da Bog do mi imamo ko što ima Karun pa koliko je ljudi tad reklo da Bog do ja imam ko što imam Mubarak da Bog do ja imam ko što ima Zain al-Abidin da Bog do imam ja ko što imam Omer Gaddafi Međutim, Allah Đelešanu kaže, kada su oni šteli, šta su onda ti ljudi mogli da kažu? Kada je Allah Đeršanu učinio da zemlja propadne ispod njih. I zato čovjek, pa s tovo, da se vratimo, znači treba da zna da ako se ne pokaje od grijeha, da će ga Allah kazna stići. Međutim, kada on ne zna? Samo je Allahova mudrost kada će dati da čovjeka, da zulum čara, da stigne ta'ala kazna. I zato, draga braćo, da se vratimo na hadis, gdje Allah poslanika alaihi salatu wasalam kaže da je najpametniji, najinteligentniji. Znači, zar nije inteligencija, zar nije pamet, zar nije nešto najljepše da čovjek živi ovaj dunjalu kao pošten čovjek, da živi kao pobožan čovjek i da kada, kada ode s ovog dunjaluka, da ga dočekaju meleki koji će mu govoriti raduj se džennetu koji te obradovan. Da će isto tako ljudi na dunjaluku ga spominjati po dobru i da će za njega upućivati dove, da će za njega doviti, da će za njega. Znači, to je, to je pamet, to je inteligencija. Međutim, da čovjek bude daleko i da prelazi, odnosno Allahove tabarak wa ta'ala granice, ni u kom slučaju se ne može nazvati pamjenču niti inteligenciju. E, subhanallah, Allah tabarak wa ta'ala je kroz istoriju, kroz istoriju, ovo, kroz istoriju Islama, dao nam primjera ljudi, dao nam primjera ljudi koji su nam pokazali šta znači biti pobožan, iako u isto vrijeme, u isto vrijeme imaju vlast. Pa na, tako, na primjer, svi znate ko je bio Omer ibn Abdelaziz. Da to bio jedan od halifa muslimana. Nazivaju ga peti pravedni halifa. Nazivaju ga peti pravedni halifa. Ili koji dolazi, ako kažemo da Hasan bin Ali bio peti halifa, znači on će biti šesti, šesti halifa. Međutim, srštavaju ga u hulefa ur rašidun, u pravedne, pravedne halifa. Ovaj halifa je svaku večer, pa ste ovo, Omer ibn Abdulaziz, koji je bio halifa muslimana, cijelog islamskog svijeta, je svaku večer sakupljao u lemu, i pravnike i mufesire kako bi se sa njima sjećao smrti. Kako bi govorili, kako bi govorili o smrti. Znači znao je da ne može da taj imanet ponese osim ako šta? Osim ako se bude mnogo sjećao, mnogo sjećao smrti. I zato, znači, ta stvar čini da je čovjek koji ima vlast, koji ima moć na dunjaluku, da bude bogobojasan. Ja sam prije nekoliko dana počeo da čitam jednu knjigu. Jednu knjigu iz istorije. Ta knjiga se zove Ar-Raudatein fi Akhbari Dawlatein. Napisao je Abu Sham al-Maqdisi. Jedan poznati faqih i karija i... Međutim, kaže, ti sam da se pozabavim historijom. I prišao jednom velikom dijelu, to je jedno veliko ogromno dijelo koje se zove Tarihu Dimašk. Historija Damaska. Od Hafiza ibn Asakira. I iz tog velikog ogromnog dijela je povadio vijesti, odnosno habere o Nurudinu Zenkiju i Salahudinu Ejubiju. Znate ko je bio Nurudin Zenki i Salahudin Ayub? Bili su od velikih muslimanskih vođa. Kaže, tijelo sam da to je biografije sakupim, da budu dokaz ljudima u našem vremenu. Jer će, kaže, ljudi reći, daleko je Omer, daleko je Ebu Bekir, daleko je Osman, daleko je Alija, pa kaže, tijelo sam im da im sakupim vijesti o vladarima koji su bili ne tako prije nas. Pa je napisao biografiju, odnosno sakupio od Nurudinu Zenkiju i Salahudinu Ayubi. Poznat vam je Salahudin Ayubi i njegove borbe protiv krstaša. Isto tako je bio i Nurudin Zenki. Međutim, ono što između ostalog spominje, između ostalog što spominje, Nurudin Zenki je jedan od veliki islamski vojskovođa i muslimanski vladara. Je, draga braću, bio vladar. Bio vladar jednog dijela islamskog svijeta. Bio vojskovođa koji je svaku bitku lično učestvovao. Bio alim. Međutim, pored svega toga, kaže da je svaki namaz klanio u džematu. Por svega toga, znači predsjednik države, bio predsjednik države, bio vojska vođa, bio ovo, kaže da je bio na svaki namaz da je obavljao u džematu. Također što se spominje, nada, možda ću vam jednom ovako boda, ovako e, donijeti, pročitati neke stvari iz te knjige, znači da vidite i brat. Ono što također spominje jeste, kaže da se u vremenu Nurudina Zenkija, da je bila proširena igra, oni to nazivaju kurre, znači lopta. Međutim, nije to bilo igranje lopte kao što se danas ljudi igraju lopte, nego je to bilo ono na konjima. Kako se zove, ima ono, u Indiji se puno igra. Kako? Polo. E, to se, to se mnogo igra. Međutim, Olema u to vremenu to nije smatrali pohvalni. Jer kaže, to je bez ikakve koristi, umaranje konja, trčanje i tako dalje. Međutim, Norudin Zenki je to igro. Norudin Zenki je to igro. Jedan pobožni alim mu napiše pismo i kaže mu, uvaženo vladaru Norudinu Zenkiju, do mene je došlo da ti igraš toga. I to je tako, to je mm, pokuđeno, nema nikakve osnove, bez veze umaranje konja, bez veze trošenje vremena i tako da. Znači, obični da kažemo čovjek pobožan, znači piše pismo vladaru. No Rudin Zenki, znači zamislite danas bilo kojem vladaru da dođeš da ga nešto posavjeti, još kako će od običnog čovjeka prihvatiti? Skoro nikako. Međutim, Nurudin Zenki njemu odgovara na to pismo i kaže, kaže, istina je da to igram. Međutim, kaže, to igramo zato što kaže budemo na liniji, na liniji sa neprijateljem. I kaže desi se da nas kršćani iznenada napadnu. Međutim, ako nam konji nisu zagrijani, ne, mogu, ne možemo da istignemo. I kaže zato uvijek konje držimo zagrijane, tako što sa njima igramo, tako što sa njima igramo to što igramo. I kaže zato, kaže Allah je svjedok da samo radi toga to učinimo. Znači pogledajte pod broj jedan poniznosti jednog vladara, jednog čovjeka kojem Allah Đelšanu dao vlast. Pogledajte njegove poniznosti kada ga neko savjeti. Druga stvar, pogledajte kako namjera učini da nešto što je pokuđeno, da postane ibadat. A to je zato što se sprema zašto? Za borbu protiv onih koji žele da naškode islamu, da naškode islamu i muslimanima. U svakom slučaju, kroz istoriju islama je, draga braću, puno primjera. Znači, kako čovjek, kako čovjek koji se boji Allaha tebareke wa ta'ala, znači, A Allah mu tabaraka wa ta'ala dao vlast kako se boji Allaha i kako može da bude primjer drugim ljudima. Znači ja sam lično također imao priliku da slušam od jednog čovjeka. Kaže da je za vrijeme rata došao kod rahmetli presnik Ali Izak Begovića. I kaže došao sam u njegov stan, u njegov obični, skromni stan da sjednem. I kaže donijeta nam je bila kafa. Kaže kada sam uzo, kaže vidio sam da je kafa puno gorka. I kaže rekao sam mu sinu, kaže Boga ti imaš malo šećera da nam doneseš. Kaže, ima već nekoliko mjeseci, kaže, u kući šećera nema nikako. Kaže, babo ne da, kaže, da u kući bude šećera, ako nema u drugim kućama šećera, neće u našoj kući biti, biti šećera. Znači, pogledajte, u našem vremenu, kako ima ljudi koji se boje Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači, u svakom slučaju, znači, u svakom vremenu ćemo naći ljude koji su, koji su dokaz protiv drugih ljudi. Koji pokazuju da je u tom vremenu, koliko god to vrijeme bilo teško, da čovjek može da bude musliman. Jer ovo je jedna velika dilema koja odrača ljude od toga da krenu putem islama. A to je da kažu teško. Teško je danas u ovom vaktu biti musliman. Pazite, znači bilo je, a, bilo je i da se je proširio alkohol i pijenje alkohola iza vrijeme Salahudina i ubije Nurudine Zenkije. Pa kaže Nurudin Zenkije kad je došao na vlast, kaže bio je strog i gdje, se, gdje god saznao da se pije alkohol, kaže zabranio je i, i, i poslao šariatsku policiju i tako dalje. Znači u tom vremenu je bilo 500 i neka godina po hijđri. Znači svako vrijeme, u svako vrijeme vremenu je bilo neke poteškoće. I svako vrijeme za muslimane nosi određene belaje, određene dađe, određena iskušenja. Pa tako i naše vrijeme. Međutim, treba da znamo da u svakom to vremenu Allah Đelešanu dade ljudi, ljude koji pokažu svojim primjerom da se može biti musliman. I da se može obavljati pet vakat namaza. I da se može činti ovo. I da se može E, biti daleko od ovog harama i da se može biti daleko od ovog harama i da može biti od ovog i tako dalje. Allah, među ulemom, Allah dadne primjera uleme koji govore istinu, koji pozivaju sunnetu, koji se bore protiv novotarije i tako dalje. Ne kaže bojimo se ovoga ili se bojimo ovoga, nego se boje samo uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala. Draga brećo, e, stvari koju ćemo također spomenuti, jeste da, kao što kaže ulema, da najbolji način da čovjek vidi kako će se sjećati smrti. Neka pogleda u prve generacije i neka pogleda u priješnje muslimane kako su se oni sjećali smrti. I neka pogleda stvarnost i neka pogleda ljude oko sebe. Kako žive i kako umiru. Obratite pažnju dobro na ovu stvar. Kako žive i kako umiru. Jer kao što kaže jedna arapska poslovica, es-sa'idu men vu'idha bi gajrihi kaže sretan je onaj koji poruku, odnosno koji ibret uzme od drugoga. Ne znači onaj koji dočeka da mu se nešto desi pa isto ga uzme poruku i pouku i ibret. Nego vidi na drugim ljudima. Pa vidi kako drugi ljudi žive sa haramom, pa šta ih zadesi pa uzme ibret iz toga. Pa kaže vidiš ovaj živio, ovaj živio haram pa vidi šta ga je zadesilo. Pa isto tako vidi kako ljudi kad umiru, ne umiru samo stari ljudi. Pogledajte, znači ljudi misle, znači čovjek je tako nekako učenja da misli da samo stari ljudi umru. Međutim, pogledajte, kad, kad prođem ulicom, vidiš smrtonce, koliko vidiš mladi ljudi da umru, koliko vidiš ljudi što kažem u srednjim godinama, znači, nema toliko puno ni da dožive 90-u, da, da dožive 100-u, 80 i neku, malo je takih ljudi, što znači da ljudi umiru mnogo prije. I zato čovjek, kada te stvari vidi, kaže, pa isto tako, ako je taj moj komšija umro u toj godini, mogu ja isto tako umrijeti. I onda, da razumijem da ovo što mi Allah Đelešanu dao od vremena, da to iskoristim da se približem uzvišenom Allahu Tebarki wa ta'ala. Jer, draga braću, vrijeme, vrijeme, što nam je Allah Tebarki wa ta'ala dao, znači to je onaj smisao života, korištenje vremena. Allah Tebarki wa ta'ala se kune vremenom. Wal asri inna l'insana lafi khusr. husr. Kaže, tako mi vremena. Allah Tebarki wa ta'ala se kune, znači stvarima koji su od važnosti. Međutim, čovjek smije da se kune samo uzvišenim Allahom, djelašanu. Uzvišeni Allah, tabaraku ta'ala, kaže tako mi vremena, innal insana lafi khusr. Čovjek je zaista na gubitku. Osim oni koji vjeruju, koji dobra djela čine, koji jedni drugima preporučuju, istinu koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Znači, taj čovjek je dobio. Međutim, svi imamo toga su izgubili. Zašto? Zato što svoje vrijeme troše u nešto što nema nikakvog smisla. Međutim, kada ti Allah, tabaraku ta'ala, otvori oči, kada ti otvori srce, onda znaš u čemu da koristiš svoje vrijeme. Allah mi, vi ste, draga braću, ovdje vidjeli. I bio nam je prije nekoliko mjeseci došao ših Kurej Mrađa. Čovjek koji ima 85 godina. Došao nas posjetio. I neko se pitao i rekao čovjek 85. godine da dođe ovdje, da putuje toliko, stvarno nije mala stvar. Mene Allah tabaraka ta'ala počastio da budem više sa tim šehom, sa tim alem. Vjerujte me ono što sam vidio i što gledam kad sam sa njim. Znači ja sve što više gledam, sve više ne mogu da se naibratim od tog čovjeka i od njegove snage i od njegovog korištenja vremena. Znači, pazite, čovjek u 85 godina. Taj čovjek, draga braću, nekada počne sa predavanjem, poslije sabaha, na, sa predavanjima, poslije sabah namaza, završi tek u 11 sati. Znači, počne poslije sabah, poslije sabah namaza drži drz zadul ma'ad, onda u svojoj kući drži ovu knjigu, pa ovu knjigu, po 4-5 knjiga za red. Poslije toga ostane neko Po sat vremena ga preslušava Kur'an. Znači od poseba do 10 do 11 sati čovjek ostane i tako od prilike skoro svaki dan. Predavanje, znači kad mu čovjek od 85 godina u sedmici ima preko 20-30 predavanja. I neko će reći, dobro, što ne odmara, što ne uživa. Čovjek hoće da ono što mu ostalo od života da koristi, da koristi u hajru, da mu to dođe na sudnji dan. I zato, draga braću, vrijeme vrijeme, vrijeme. I zato je došlo hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam savjetov Abdullah bin Omara i da mu je rekao, kun fi dunja ka enneke garibom, evo abiru sabile. Kaže, budi na dunjaluku, kaže, kao da si stranec. Ili kaže, kao da si prolaznik. Budi na dunjaluku kao da si stranec, ili kaže, kao da si prolaznik. Šta znači budi na dunjaluku kao da si stranec? Znači, čovjek kada je negdje stranec, kad dođe neko mostar ko nije iz mostara, jer kad mi odemo negdje što nije naš grad. Znači, ne ponašaš se tu, šta? Ono, da se orahatiš, da se opustiš, kao što se ponaša u svojoj kući. Zašto? Zato što si negdje došao, došao je da završiš taj posao i gledaš to prije da se vratiš. Isto tako ko je prolaznik, ko prolazi kroz stanicu, znači tu će samo ono što, što mu je potreba. E tako čovjek treba da bude, da bude na dunjalku. I zato je Allah poslanih sallallahu sallam jedne prilike naveo primjer, znači da je primjer vjernika na Dunjaluku, kao primjer čovjek koji ide kroz pustinju, nađe hlad, dođe da se odmori ispod tog hlad i zatim dalje nastavi svoj put. Znači, tako mi nismo stvoreni za Dunjaluk i da na njemu budemo, nego smo stvoreni za Hirata. I zato Abdullah ibn Omer ovi riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam razumijevo, pa govorio, pa govorio, kaže kada osvaneš, nemoj očekivati da ćeš omrknuti. I kaže kada omrkneš, nemoj očekiva da ćeš usoniti. To jeste spremaj se, kada ujutru se probudiš, reci možda neću dočekati akšama. Jer sigurno će doći jedan dan kada akšam nećeš dočekati. Ili će ti doći akšam kada nećeš sabah dočekati. I zato Abdullah još jednom ponavljam, Abdullah ibn Amr govorio, kaže kada osvaneš nemoj, doč nemoj misliti da će dočekati akšama i kaže kada omrkneš nemoj misliti da ćeš dočekati sabah. Pa, su, pa je tako Salaf i druge stvari e, na sličan način razumije, odnosno tu stvar na drugačiji način razumijevo. Pa se prenosi od Ebu Zuraje da je rekao, kaže, nikada nisam došao da klanjam namaz i završio sam namazom, a kaže da sam pomislio da ću se ponovo vratiti, da ću dočekati sljedeći namaz. Kaže, a da, a da sam pomislio da ću dočekati sljedeći, da ću dočekati sljedeći namaz. Zato što je mislio šta? Znači da će mu doći smrt. I također, ono, draga braću, što je veoma bitno spomenuti, a to je, e, koje su to stvari, odnosno šta je to što čini ljude da se ne sjećaju smrti. Evo mi smo sada, hvala Allahu Đelešanu muslimani, klanjamo, slušamo predavanje. Međutim, ako se vratimo, ako se ja vratim prvi na sebe, da Allah uprosti, znači vidjet ću da se, vidim da se malo sjećam smrti. Znači govorim sada ovdje o sebi. Zašto? Zašto se ljudi malo sjećaju smrti? Vrati dva razloga. Prvi je ljubav prema dunjalku ljubav prema dunjalu koja je osnova svakog grija i svaki musibet. Ljubav prema čemu? Ljubav prema dunjalku. Zato što čovjek voli taj dunjalku i voli da uživa. I voli da je u rahatliku. Normalno, znači o tome sada nećemo ovdje govoriti, znači razlika između halal uživanja i haram uživanja. Međutim, druga stvar jeste, što je najveći bela i najveći musibet, jeste duga nada. Što čovjek sebi, bilo šta da mu dođe, kaže neka ja ću to ima vremena. Dođe čovjek, na primjer, vidi sebe da ne, ne klanja namaze redovno u džamatu. Ma kaže, neka popravit ću ja to. Biće ako boda vremena. Vidi čovjek, na primjer, da ne daje, ne daje dovoljno sadake, kaže šta, ma neka bit će vremena ako boda ja. Davat ću ja. E, dođe čovjek, radi određeni grijeh, kaže, ma neka, znam ja da je to grijeh, ali bit će vremena da se... Biće, biće, biće, biće. Znači, šta je problem sa problem duga nada? Dobro, ima sad jedno pitanje. Da li ta duga nada ikada ako čovjeka prestaje? Nikada. Znači ta duga nada ako čovjeka nikada ne prestaje. Čovjek ako u osnovi i na početku tu dugu nadu ne iskorijeni, ona nikada sama neće prestati. I zato se prenosi od jednog učenjaka da je rekao, kaže, doživio sam 120. godina. Kaže, sve kod mene, kaže, ono, oslabilo. Kaže, osim duga nada. Osim duga nada. I zato mi nekad ovako u životu vidimo Vidimo svojim očima. Vidimo čovjeka bolesnog. Star bola čovjek. I bolestan. Međutim, priča ako da će, kada će živi pet godina. Ka, ja ću sljedećeg godina, ako Bog da to. Ja ću to. Vidiš ga, gotovo nema. Znači, po svim ti nekim dunjalučkim. Može, on živi, može Allah da, da on živi 200 godina. Međutim, po svim ti nekim dunjalučkim ti vidiš nema šanse da on još dvije godine izdrži. Međutim, on govori ko da će 10 godina živiti. Zar to nismo vidjeli? Vidimo to. E to je ta duga nada o kojoj govorimo. I zato treba da znamo i ja i ti da sutra ako doživimo 80-tu ili 90-tu ili 100-tu, da opet ćemo god, ma neka, ako ništa, ja ću ono nekoliko dana prije nego što umre, pa ja ću svoj bar tako dalje. Znači to su, to su znači sve šeitanske vesvese, odnosno šeitanski način na koji čovjeka odraća od pravog puta. I zato, draga braćo, ko ovo razumije stvar, ko razumije dugu nadu, odnosno musibet i bela i duge nade, razumije će šta? razumijet će, odnosno znaće kako treba da se sjeća smrti. Od bilo koje stvari pođe. Koliko puta čovjek kaže, joj neka, e, neću čeras moći klanjati vitr namaz, leću bez vitr namaza. Ustane, joj neću sad e, sabahske sunnete klanjati, klanjati samo farz, bit će vremena ako bojda doća. Sabah, bit će ako bojda vremena, mlad sam ja još. E, hoću ovo, sve će biti vremena. Znači isto ta taka nada će ti ostati ako bojda, ako doživiš 80-u, 90-u ili 100-u. Reste amin. I tako dalje. Znači, molim Allah, tabaraka ta'ala, da nas učini od oni koji razmišljaju o smrti. I draga braću, ta stvar čini da čovjek, da čovjek, znači, da ta, ta stvar čini da čovjek bude bliži Allahove milosti. Jer samo znači zamisli. Znači, ovo, ko što mi sada zamišljam, stvari ko što smo sigurno vidjeli. Vidjeli, vidjeli smo ljude koji su mrli. Pa smo vidjeli možda kako iznose iz mjesta gdje su umrli isobe, kako ga nosi u mrtvačnicu. Pa smo vidjeli možda kako se gasuli, pa kako se mota u čefine, pa kako mu se oči zatvaraju, pa kako se kupa, pa kako se spušta u kabor, pa kako ga ljudi nose. Znači to će nešto što će sigurno nas dočekati. Mnoge stvari u životu o kojima razmišljamo, možda nas nikada neće zadesiti. Međutim, ova stvar će sigurno. Ova stvar će nas sigurno zadesiti. I zato čovjek mora da razmišlja o tome, evo, da zamisli, bukvalno, bukvalno da razmišlja, da zamisli sebe i da vidi da mu da vidi da mu je duša otišla, da ga gasole, da ga motavaju čefine, da ga spuštaju i onda što je najbitnije normalno, kada te spuste, ništa ne ostaje osim tvojih dijela. Znači, niti djece, niti metka, niti žene, ni da kažeš da, neka, da neko blizu da me zagrli, da me mazi, da me miluje, neće biti lakše. Jer ponekad te stvari olakšavaju čovjeku bol. Međutim, ovdje je I zato je došlo u hadisu zabilježima muslim u svom sahihu, Denis ibn Malika, da čovjek kada umre, da ga prate tri stvari. Da ga prati metak, da ga prati porodce, da ga prate djela. I da se i metak i porodca vraćaju, da samo ostaju djela. I zato najmanje djelo koje možemo, pa ste najmanju, gdje god vidi čovjek priliku da učini dobro djelo da ga učini znači od selama do osmijeha na licu, da se ne smiješ svom bratu muslimanu, da klanjaš dva rekata, da kažeš subhanallah, da kažeš alhamdulillah, da zikriš što više. Znači sve to stvari koje mumin koristi, iskoristava, jer će mu koristiti, jer će mu koristiti na ovom, na ovom dahu. Znači kao što sam bio rekao na početku, znači ovo jedno, da kažemo uvodno, znači uopšte da vidimo zašto nam je bitno, zašto nam je bitno da znamo da znamo što više o sudnjem danu i o stvarima hrvata. Jer je to nešto što mijenja čovjeku, čovjekov život. To je nešto što mijenja čovjekov život. Znači isto, na primjer, kada čovjek ima neki belaj, zadesilo ga nešto, o čemu puno razmišlja. Pa ljudi kažu, hajde, nađi neku drugu preokupaciju da o to razmišljaš, da ovo zaboraviš. Kaže, klin se klinom izbija. Međutim, koja god stvar da zadesi čovjeka, da zadesi ga belaj, ovaj musivet, kada se sjeća na ahiret, kada se sjeća ahiret, sjećanje na ahiret, na sudnji dan, na smrt, čini da se čovjek mijenja. I zato svaka stvar u njegovim očima tada postaje mala, postaje nebitna. Svaka stvar postaje mala i postaje nebitna. Subhana, ja prije nekoliko dana slušam jednog brata. Kaže, tako govorimo o nekim životnim problemima, životnim stvarima. I kaže on, meni šta god kaže da me zadesi, Kaže, ja zatvorim oči. I kaže, pomislim da sam umro. I kaže, otvorim oči i kaže, vidi, evo nova prilika. I kaže, tako preko svega prelazi. I kaže, tako šta? Preko svega prelazi. I zato još jednom vraćam se da kažem da vrijeme koje nam je Allah Đelšanu dao, da budemo na dunjalku, da je manet od Allaha tabaraka wa ta'ala, da nam je prilika da čovjek popravi svoj odnos sa uzvišenim Allahom tabaraka wa ta'ala, da se kaje Allahu Đelšanu za svoje propuste, Allah poslanik alejhi salatu selam je dnevno po 100 puta izgovorio astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. I drugi načine odnosno i druge zikrove koji približuju uzvišenom Allahu tebareku ta. Molim Allah tebareku ta da nas smiluje i da nas oprosti. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.